Глава 5. Карп. Фінфон фіна зимбалям, фигриту бугу бабагану зембель карп. Карп. Карп. Самуратоку боку зіноземлеце булькабаль мумбуфу. Карп. Рыбарум, хурдур, олюги-люги, тыхбуль, никруби карп. Млям, брюбрю, финфон финта, тинма, бин, бутум. Куль, гаги-гаги, норбарбар, куруку, хлюбы-хлюб. Карп. Miprokt вепнис Keprinbome, Derek Spreg, Длазнопран Карп Панфперк. Белюнга брензели, Вакарк Зеглипрент. Матрел Крет Варебель змелигец, Азигон Марипин в Лесакидин Авегла Невымналт Карп. Гаги-гаги, Кеприн, Тумбуру, Нехуму, Тубалола. Зифин фон Отубугу, Фаругу, Карп.